Tot pământul azi răsurnă de un cânt melodios, care anunță bucuria s-a născut Iisus Hristos. Fie veșnică mărire pruncului dumnezeiesc, care aduce mântuire pentru neamul omenesc.